Awit, Kabanata 3 O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, ay di mo tutulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ko ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay, di ako matatakot, magsipag-abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahang lahat, mga kaaway ko. Kapangyarihan nila'y iyong igupo. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo nawa ang iyong bayan.